โยโกมัคาอรหังสัมมาสัมพุทโธ โยโกปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสังโฆเวนะภะวตาธัมโมสวาคาโตเยนะปะคะตาธัมโมปิปันโนยะภะวะโตภะวะตะธัมโมโตปะรินโน ตุโนพันเตภะคะวาปุจิราปาลินิพุโตติสาตุโนพันเตภะคะวาปุจิราปาลินิพุโตติปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสา ติมาชนะตาลุกังปมานาสาอิเมสัตตาเรทุกขตาปัญญาตารภูเตปฏิคันหาตุอิเมสัตตาเรทุกขตาปัญญาตารภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังหิตรัตตังหิตายะสุขายาอัาภากังเวรักังหิตายะ สุายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ วาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนามัสสามิธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะ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 มายังพุทธาพิทุติงกโรมาเตโยโสตัสสะภะควอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลภะวิโตอาโลกตโรสุริสะธรรมสาราติสัต อาเทวมนุษานังพุโธภวาโยอิมโลตังสัเทวังสมาลังสัมมาตัง สัมมาทานมาิงสัตังเทวมุษย์สังสยังอิญญาสัจจิกัสวาปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิภวยานังมาเจตรยานังสิโยธาณะภวยา พยัญชนะเจวาลาปริปุนังปริสุทธังธรรมจริยังปตาเสติอามังปะสวันตังอภิโกเสยานิสมังปะสวันตังเทราสานมา นธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเซโยโสวาคาตัวพะสาวตาสัมโมสันเตติโกอาตาเิโกเอหิปัสสิโก โอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพริโยหิตามังธรังอภิปุสยานิสมมังสิลสานมานิอันธรรมยังสังขาพิสุจิงกโรมาเต โยโสสุปฏิปันโนภะะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะะวะโตสาวกสังโฆสาธุ สิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาวิทันจัตตาริสุริสายุคานิอันาปุริสาปุคาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยธาหุนายโยธา จินาโยอันิสารนโยอาุสารังตุญาเขตังโลปัสสะสามังสังขังิปุจยานิสัมังสังขัเทระสานมาน นธมายังรัตนัสยปนามาคาทาโยเจวสังเวคปริติตนาปาสันจะพนามาเสโอโตสุตโตกรุณามหันโนโยจันตุทาภรยานโรจโน โลตัสสะปาปิเลสะทาตะโพวันทานิพุังอามาเลนะทังธรมโมปะเโพริยตัสตัสโนโยนาคปาปานาตะเทสินะโพ โยตุสโรโยจัตตาทาทิปโนวันทานิธรรมังอาหามาตะเรนะธรรมสังโฆสุเกตาสยติเกตาสันติโตโยเจขาปันโกสุขตาโนโกสะโ โยรัสไปโยอะโยสุเมสโสวันทานิสังทังอามาตะเรนะตังอเจวะเมตันติปุชนายะพังวาทุตยังวันสยตาติสัมตัง อนยังมายายังมามาสัสุปัสสวามาโอนตุเรตัสสะปภาวะสิทิยาอิทาตาทาทาโตโยเจอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธ อัมโมจเจติโกหิยานิโกอุปสานิโกปาริยิปานิโกสัมโพธาภานิสุขตัสปเวติโกมายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามา าติติทุกขาชาลาติทุกขามรณะติทุกขังโสตปริเทวะทุกขโทมนาตุปายาสาติทุกขา อาสิเยหิสัมปโยโคทุกโคสิเยหิวิปโยโคทุกโคยันติสังนาลาปฏิตัมติทุกังสัมทิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาไตรยาทิสัง โลกุปาทานันโตเวสนุปาทานปันโตสัญญุาทานันโตสัมมารูปาทานันโตวิญญาณุปาทานันโต สัมปรินดาธรรมา โสโคตินาทุกขปะเรตาอาเทวนานิมาสเทวราสทุกขาปันตาสอันตะริยาปัญญาเยธาจิ เวระปารินิสุทธังติตังภาควันตังอุเทสหรันตังสัมมาสัมพุทธังสาธาอาคารัตมาอนาคาลิยังปัปะทิตาสาจามิงภาควาติสัมมาจริยังจารามา เอกโคนังสิกขาตาเทวสมาปันนาตังโลธรรมจริยัง อิมาจเกวรลตตทุกขาขันธาตาะอันตจริยายะสังวาตตโตทีันธมายังเทมาเทมาสลานะขมานะปริทิติกาคาทาโยปนามาเท อุเบสรนังยันติ อาปตานิวานานิาอารามารกเจตยานิมนุสสาพยาปาจิตาเยตังโพสรนังเทมัเยตังสารามุตตมัเยตังสารนามา ธรรมาสัพพะสุขาสมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังกโตจะตาลลอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสสติ โอกังโลกาสมุปปาทานโลกาสัจติสมังอาริยันจะทังกิตังมาทานโลโกปาสมาทานินันเอตังโคสารนังเทม ังสารนามาธรรมาสัพพะโสธาปโมจตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ โอทามาอุาโมพุทายะวิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยโอทาสัมมาทิมามะโอทาสัสวาหมสามปฏิจานิ เาภาสังติโมมจมหาเทวสัพเพยาภาปรายันติมจมเทวอาภาวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาภมวันตุเม ยิเตมาหุหาติพุทธมาอาหุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโอนายังวิราหิงสาวิราคาสีวิราคาสาวิราอิติโยพุทธสามานิมามาพุทธสัสวาหุมสามปฏิสานิ เพ็ญเพ็มาหาหาหาเรือนาสังติโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเม นิเตภาหุอาติพุทธมาอุนาโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราคาสีวิราคาสาวิราอิติโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัตวาหมสามปฏิชานิ เองเองอาภาหาหาเอท่านธรรมยังตังคณิกปัจเวทนาปาทังปนามาเสปาติสังฆาโยนิโสจิวะตังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณาหัสสะปฏิฆาตายะ ดังสมาตสวาตาตปะสิรินตาปะสัมปะสานังปฏิฆากาละยาวาเทวาอิริโกตินาปฏิฆาตนาตังอาทิสังทายโยนิโกตินตาปาตังปฏิเทวานิเดวาท วันตนายนาวิโพตนายะยาวาเทวาปิมาตตายาปฏิติยายาปมายาริงสุปาราติยาวันมัจจิยานุปายาอิติปุรานันเจเวตนังปฏิหังพานินวันเจเวทนังนาอุปาเทสามิ ยาตราจะเมภาวิาติอนวัชตาจะพาสุติหาโรจาติปาติสังฆาโยนิโสเทนาสนังปฏิเสวานิยาวะเทวะสิตาตาปฏิภาตายะโอนาหัสสะปฏิภาตายะ ยามสมาสัสวาตาดาปะสิริงตาปะสัมปัตตานังปฏิภาตายะยาวาเสวะอุตุปาลิตายาวิโนตานังปฏิสันรามารามาตัง อาติสังขายโยนิโสจิลานาปัจจยะเตตัสสะสิยชาสังปฏิเทวานิยาวะเทวะอุปันมานังเวยาคาติกานังเวทนานังปฏิทาตายะอาปยาปัจจาปรมาตายาติ นธมายังปฏิทานาคาทายโยพนามาเสยาเทวตาสันติอารวาสินีโอเตสะเลโปติสะเลไตอิงไตองตาธรรมทานเนนะภวันตุโคติตา ตินตะโรนเตสาวิหารมันดาเลเทราจะมาสานวตาจะปิสโวสารานิกาทานปฏิอุปาจกาอามาจะเตสามิกมาจะอิตาลา สาปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาพุชาวเยติจันนสัมภวาสังเทตาชาตาอัตโวปปาติกานิยานิสังธรรมวรังปเกตเต จัเพติโทกขัสสะตะโรนตุสังขยังสาตุติลังตะตังธรรมโมสัมมาตาลาตะปุกลาสังโฆตุสมาโควาอัฏฐายะจะอิตายะจะ ทามเอราธาตุดาธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโนวุจิงสัมปาตุโนยามาสัมเมอริยาเปเลสิเตอาสันนาโอนตุสัพเพติปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทารังปเวสันโตกาเลเทโวปวัตตตุวุฒิภาวายาสัตตานังสมิทัง เหตุเมตานินมาตาติตาจาสลธรรมนิจังลาคันติปุตตัง เอวังธรรมเมนรา ชาโนปะชังลาคันตุสัพพะทาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ วาคาโตพระควะตาธัมโมสวา สิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสุปสิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆนามามิสังฆนามามิ